Večeras sa da planiramo posljednje predavanje u ovom mjesecu, a u toku mjeseca Ramazana, ako da, neće biti predavanja iz ovog serijala. Pa sam razmišljao koje večeras ime da A da bi koliko toliko se podudarilo sa temom Ramazana koji nam je na pragu i koji dolazi. Pa sam uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć odlučio i odabrao ime Ar-Raqib. Ar-Raqib koji u prijevodu značenja može zakazati onaj koji motri, onaj koji pazi, onaj koji nad svako ili svakoj stvari bdije. Allah subhanahu wa ta'ala ime kojim se opisao Ar-Raqib je stvar koju treba imati svaki musliman, svaki čovjek, svaki pojedinac da je svjestan da ima izgrađenu svijest da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ga prati, koji poznaje njegove pokrete, njegove tajne, ono što najavi iznosi i ono što u svojoj nutrini prikriva i skriva od ostalih ljudi. I ovo ime je povezano, draga braćo i cijene sestre, sa imenima El Alim, Es Sami, El Basir i El Hafiz. Povezano je. I dolazi kao vrhunac tih imena. mi smo kazali u dosadašnjim predavanjima da Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena pojašnjavaju jedna druga, odnosno jedne e, ime, na primjer El Alim pojašnjava El Basir, El Basir pojašnjava El Alim, i obrnuto. Zbog čega? Zato što su povezani i mi ih ne možemo razdvojiti niti odvojiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Posebno imena koja imaju značenje koja se odnose na Allahov Vat, na Allahov tebare kevetala uzvišeno biće, koja su uvijek pri njemu, znači svojstvo osobine. Mi smo kazali da se osobina Allaha subhanahu wa ta'ala dijele na one koje su uvijek pri Allahu subhanahu wa ta'ala neodvojive su i one osobine koje su fi'lije, a to su osobine koje su te tebareke ve ta'ala radnje. Radi kada hoće, čini kada hoće i nisu stalne radnje, nego se vraća na Allahu tebareke ve ta'ala volju. Kada on hoće to čini, kada neće to, to ne čini. A ovo večerašnje ime Ar-Raqib je znači od Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena koje povlači ovu osobinu da on znači motri i da pazi da mu ništa od detalja pokreta vidljivih, nevidljivi, tajni, javni, ništa od toga nije skriveno. Što znači da ovo ime upotpunjava imena El Alim, sveznajućeg Allaha Subhanahu wa ta'ala, El Basir, El Sami koji sve čuje i sve vidi koji na svakoj stvari prije, odnosno pazi i motri. Ništa mu od toga nije skriveno. Zato čovjek kada razmisli i promisli o ovom imenu i kada jekin iman uđe u njegovo srce, da zaista čvrsto vjeruje da njegov gospodar ga prati i motri, obuzme ga strah, strahu poštovanja od takvog gospodara. Kada je spoznao njegovu veličinu, i njegovu moć, njegovo sobuhvatno znanje, kako može sebi dozvoliti da nakon toga učini pogrešku, da učini grije a Allah subhanahu wa ta'ala ga gleda. Znači, rob iskreni, pravi mu'min, se stidi, stidi se gospodara subhanahu wa ta'ala da učini grije a da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Pa se postavlja pitanje, ili se nameće pitanje, da li onda postoji situacija i vrijeme i mjesto kada čovjek može učiniti grije. Nakon ovih imena ispoznaje spoznaje ovih imenima kojima se gospodar Tebare Kvetala opisao, odgovor je jasan, da ne postoji niti vrijeme, niti situacija, niti mjesto da može čovjek učiniti grije, a da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ga ne vidi. Ne Znači Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršeno znanje. Zna i vidi i ništa od stanja robova nije skriveno. Tako da čovjek kada vjeruje, kada iman u srce se ulije, ova spoznaja Allaha te bareke onda se stidi, ustručava da učini grije. Iako je duša ta koja ga nagovara, iako je šetan taj koji uvijek uz ga, stalno mu došaptava, sve se svoje, ali se on bori čvrsto sa ovim imanom koji je ušao u njegovo srce. Zato mi znamo i čuli smo poslanikove sallallahu alihi sallam hadise mnogobrojni. Pa smo isto tako čuli one druge koji mu su opisali poslanika sallallahu alihi Veseleme da je bio, znači, stidniji od koga? Od djevice u svojoj sobi. Stidio se, zbog čega? Zato što je imao savršenstvo imana koji može, znači, čovjeka dunjalku da, da izgradi, odnosno da dostigne takve deređe. I niko ne može, znači, preteći poslanika sallallahu alihi vseleme, jer je on, znači, pretekao sve. Pretekao sve. Savršenstvo, ono, kada bi se moglo kazati savršenstvo, u obodijetu u obožavanju Allaha subhanahu wa dostigao je poslanik sallallahu alihi zatim oni koji se natječu i koji idu njegovom stazom i čine sve ono što je činio poslanik sallallahu alihi slijedeći ga i u malom i u velikom. U jeziku Ar-Rakib, kako su kazali, jezičari ima značenje El-Hafiz, onaj koji čuva, ili al muntazir onaj koji dočekuje, onaj koji čeka, iščekuje nešto. Znači tu jeziku može se kazati da takvo značenje ima. Koliko se puta spominje ovo Allahove Tebare Kvetala ima u Kur'anu? Ar-Rakib. Učenjaci kažu da se spominje na tri mjesta. Znači na tri mjesta u Kur'anu se spominje Allahu tebare taala uzvišen ime Ar-Rakib. Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala u suri Maide u 117. majetu kaže Ma kultu lehum illa ma an i'budu Allahe rabbi wa rabbe. Govori sa ali salatu vesselam kada je govorio gospodaru ja im ništa drugo nisam govorio i kazivao osim obožavajte moga gospodara i vašeg gospodara. To je Isa alaih salatu wasalam podučavao, ukazivao na gospodara Tebare Kebetala. Zatim kaže, وَكُنْتُ عَلِيهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ I bio sam svjedok među njima. Znao sam šta čine dok sam bio živ. Dok sam bio među njima. Dok sam, znači, se družio s njima, dok sam ih nadgledao i bio uz njih, znao sam šta čine. Nakon toga Isa a.s. govori فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلِيهِمْ a kada si me usmrtio, odnosno ovdje, znači ima značenje kada si me uzeo sebi, a znamo da Isa a.s. nije mrtav, nego da je uzdignut kod Allaha te bareke na nebo, kada si me znači uzeo sebi, ostao si ti taj rakib koji prati, koji motri i zna njihovo stanje, šta čini. Zatim kaže Isa a.s. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ A ti si svjedok svakoj stvari, znači ništa ti ne promiče, tvom nadzoru, ti vidiš gospodaru svjetova, znaš njihov hal, znaš svačiju situaciju. I u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala se opisuje imenom Raqib. Znači jedno od tri mjesta gdje se spominje Allahova tabareke wa ta'ala ime Ar-Raqib. Zatim u suri Nisa u prvom ajetu, znači završetak ajeta gdje Allah Đelešanu kaže Inna Allahe kane alikum raqiba. Zaista Allah Đelešanu nad vama motri. Znači Allah te bareke ve ta'ala pazi, vidi, ništa mu ne promiči njegovom savršenom, savršenom znanju. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab u 52. majetu kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا i zaista je Allah te barek taj koji motri i pazi svaku stvar. Ništa mu ne promiče, ništa mu ne promiče od toga. Znači ovo su mjesta u Kur'anu gdje Allah te barek spominje, spominje ovo ime kojim se on subhanahu wa opisao. Kakvo je značenje ovoga imena kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala? Vidjeli smo da u jeziku nekada može imati značenje onaj koji čuva, pazi, Šta su učinjaci kazali? Ibn Kathir rahimahullah za ovaj ajet koji smo naveli وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا Zaista Allah Đelešan taj koji bdije na svakoj stvari ili koji motri svaku stvar, koji pazi, koji vidi, ne promiče mu, znači, njegovom savršenom nadzoru, ništa od dešavanja i stvari i stvorenja koje čini njihovih pokreta, šta je kazao? Kaže, to jest on bdije na svakim vašim stanjem i dijelom. Šta god da činite, kakav god da ste hal, u kakvom god da ste u stanju, Allah te bare kevetara abdije i vidi. Ovo nije znači kazati Allah te bare kevetara abdije i vidi i motri. Ovo treba, Habibi, znači da uđe u srce, da čvrsto vjeruješ, da Allah subhanahu wa ta'ala zaista te vidi i zaista te motri i da zna sve što činiš. I ne samo što činiš, nego i što razmišljaš, što kriješ, prikrivaš od drugih, kada si sam, kada si u samoći, kada si u društvu, kada ideš ulicom, kada hoćeš spavati, kada ostaneš u toku noći sam, u kući, u sobi, da znaš da nikada nisi sam. Možda sam jesi od pogleda ljudi i stvorenja, ali nisi, znači, sam od stvoritelja stvorenja. On je uvijek tu, uz tebi. Vidite, pratite, gledate. Ne promiče nijedan detalj tvoga života, Allah te bareke Znači savršenim znanjem, savršeno moći, gospodar te bareke ve nadgleda, nadgleda, ima savršen nadzor na svim stvorenjima. I onda se čovjek zapita, subhanallah, kako, kako živjeti? Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao život. Učinio je znači svoj šarijat, savršenim šarijatom. Učinio ga da budu muslimani ti koji će ga sprovoditi, raditi po njemu, vladati se po njemu, takav će osjeti zadovoljstvo, sreću, uspjeh. I vidjet ćemo šta je Ibn Kajim Rahimahullah kazao kada je opisao takve vjernike koji zaista imaju tu morakebu, koji su ostvarili svijest da Allah te bare kvetala motri njihov ha. Kako je opisao? to su najsretnija stvorenja koja mogu biti na Dunjaluku, da prolaze u prolaznu kuću. Ko ili koga mi mojiđe ta spoznaja? i ta slast, odnosno nespoznane okusi to Habibi, on je izgubio svako dobro koje je mogu okusiti na, na ovom dunjalku. Zatim Nuđari Rahimahullah u komentaru وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا a Allah sve motri, sve pazi, sve vidi, kaže, to jest Allah motri na sve tvoje postupke, on detaljnije znači pojašnja. Ibn Kesir je sveobuhvatnim riječima opisao značenje, a Ibn Đerir znači pojašava detaljnije pa kaže Allah te barek ta'ala motri na sve tvoje postupke u pogledu onoga što je dozvoljeno i onoga što je zabranjeno. Znači to je halal, sve što radiš i činiš od halala da bi zaradio halal, da bi stekao halal, da bi ga znači unio, konzumirao, hraniš porucu preživljavaš ti i tvoja familija, sve komšije, prijatelji, Allah te barek ta'ala sve te postupke vidi, sve ih motri i ništa mu od toga nije skriveno. Zatim, i haram, sve što činiš od harama, sve što pružaš korake svoje ruke prema haramu, tvoj pogled prema haramu, tvoje slušanje harama, sve što hraniš, unosiš u kuću, iznosiš, daješ familiji, prijateljima, Allah te bareke vetala sve to vidi i sve, sve to motri. Zatim kaže sve to čuva i ništa mu ne promiče. Kazali smo prije u imenu El Hafiz da Allah te barek vetala čuva dijela svojih robova. Kako? da bi pojasnio i prikazao na sudnjem danu kada knjiga bude svima data, jer od Allahovog savršenog nadzora, znači da zna, da čuje, da vidi, da ta djela isto tako se zapisuju, čuvaju, da bi sutra na sudnjem danu bila predočena robovima, da ne bi kazali, Bože, ja to nisam uradio. će rečeno uči svoju čitaj knjigu, u kojoj je sve zapisano, sačuvano, znači i malo i veliko, i malo i veliko što se činio, što se činio na Dunjalku. Zatim kaže, isto tako mu to čuvanje ne predstavlja nikakvu teškoću. Zamislite, nije u pitanju jedno stvorenje, jedan rob, desetak, stotinu, čovječanstvo. Od Adama do onog posljednjeg kojeg Allah Tebare Kvetala bude stvorio prije sudnjega dana. Allah Subhanahu wa ta'ala sve je zapisao, sve je sačuvao i sve će biti sačuvano. I ništa od toga mu nije teško. Danas kada mi kažemo, bratu, vode evidenciju za one koji dolaze, jel, koji su odsutni, učinje mu se poteškoća, pa propusti, pa posle pet dana kad izgubio sam papirić, ne znam gdje. <laughs> Na poslu, firmi, na ulici, znači kada je kupoprodaja u pitanju, jedan zapiše, drugi ne zapiše, ili dvojica zapišu, posle dva, tri mjeseca nema nigdje papira. Šta smo zapisali, šta smo se dogovorili, oko čega smo se dogovorili, razumijete? stvorenja stvorenja u pitanju. Međutim, kada Allah gospodar stvorenja u pitanju, savršenstvo koje njemu dolikuje, to nije otežavajuća ponos, niti mu je teško, nego naprotiv, to je njemu lahko. Lahko. Ono šta god gospodar te bare kvetala poželi, to se dešava. Šta god poželi, šta god hoće, to učini to je savršenstvo našeg gospodara koji mi obožavamo. Odnosno, savršenstvo našeg gospodara koji nas je stvorio, koji zahtijeva da ga obožavamo. A on te bare kvetala je zaslužan da se obožava. I ne smije se desiti da čovjek okrene glavu od obožavanja ovakvog uzvišenog, savršenog gospodara bare kveta, koji se opisao, znači, bezbrojnim, savršenim svojstvima, neograničenim, ne možemo ih pobrojati imena moći kojima se opisao Tebare Kvetala koja su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu, ali svojstva je nemoguće pogledati Allaha te Tebareke Vata'ala. Zatim je kazao govor Katade koji kaže za isti aj da ima značenje onaj koji pazi i onaj koji čuje. Tu se i riječi Muđarina. Zatim je džađ Rahimahullah je kazao da ar rakib ima značenje hafiz pa kaže onaj koji nije odsutan od onoga što čuva. Kad ti povjeri danas neko da budeš čuvar određenog skladišta, firme, koliko čovjek čvrst, svjesno stan prevari, jel, zaspi. Međutim, gospodar Tebare Kveta'ala ovdje kada se opisuje imenom Rakib, onaj koji nije odsutan od onoga što čuva. A svi smo mi u on te bareke vetala, znači ispod njegovog nadzora i u njegovom čuvanju, održavanju. On upravlja i svemirom i onim što je u njemu, znači što je na nebesima i što je na zemlji, što je u zemlji i što je u nebesima. Gospodar te bareke letala to čine držljivim, svojom voljom i svojom snagom, svojom moći, tako da mu ništa toga nije teško on čuva, kada motri, nije odsutan od toga. Što znači da ga niti drijemeš, niti san obuzimaju u toku tog nadzora. Danas stvorenja Habibi, koliko god da mu povjeriš, koliko god da mi povjeriš da čuvam, preuzeo sam manet, nisam u stanju da ga ispuštim onako kako treba. U većini slučaja mi to provjerimo, osim onih kojima se te barek i smilovao, uputio na pravi put, pa im podario nadahnuo da rade po sunetu poslanika sallahu alihi wasallam. A takvi je, takvi je znači vrlo malo. Zatim Ulejmi Rahimahullah je kazao, rakib je onaj koji nije nemaran prema onome što je stvorio. Pa nastavlja, jer bi to značilo manjkavost kada se odnosi na stvoritelja znate da je nemara, da u prolazi neki, neki, neki detalje stvorenja, njegov nazor, njegove kontroli, to znači manjkavost. A gospodar Tebare Kvetala je čist od manjkavosti, od osobina manjkavosti. Ni u kom slučaju se ne može opisati osobinama manjkavosti kao što su znači ga opisali židovi, kao što su ga opisali kršćani, mnogobošci i oni koji nisu spoznali Allaha Tebare Kvetala onako kako, kako mu dolikuje. Zatim kaže, ili bi se desili propusti prilikom njegove nepažnje. Razumijete? upravljanju svim onim što je on te barek tada stvorio, kada bi se samo desio jedan dijelić, da on ne nadzirje, da nema kontrolu, desili bi se propusti. A Allah te barek tada i savršenim osobinama i prelijepim i imenima kojima se opisao, ukazuje i pokazuje da nema propusta njegovom stvaranju. Što na kraju se može zaključiti iz navedenog? Da Allah te bare kvetala i savršenim, savršenim imenom kojim se opisao ar rakib da pazi, da je povezano, što nama treba znači biti jasno, da je povezano sa imenima el Arim da je on sveznajući, semi El-Basir, koji sve čuje i sve vidi, znači na svim stvorenjima on te bare kvetala bije, odnosno vidi, motri, pazi i ništa mu od toga nije, nije skriveno. Ovo je znači ukratko od učenjaka koji su kazali značenje imena Rahim kada se odnosi na Allah te bareke Međutim, šta su plodovi spoznaje? Kako čovjek da to manifestuje u svom životu kada sazna i spozna ove definicije koji su pokušali da dokuće i predstave Allahu te bareke vatala ime kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega svaki čovjek, svaki pojedinac, svaki onaj koji je dostigao puno, punoljetnost, treba da čvrsto vjeruje da je on te barek i taj koji motri svaku stvar i nazire svaku stvar i ništa mu toga nije skriveno. Zato neki učenjaci danas spominju, kada odgajamo djecu, treba da ih odgajamo upravo ovom imenu. Zbog čega? er Da podučiš dijete velikoj znači spoznaji, odnosno akidi, da akida takva uđe u srce, ubjeđenje, da je Allah subhanahu wa koji te motri, koji te pazi, gdje god da odeš, zna tvoje stanje, zna šta činiš. Kada uđe, kažu, ova spoznaja djetetu u srce, ne trebaš ga prati u školu, od školi do kuće, ne trebaš govoriti učitelju, da molim te, pripazi šta radi, kako, nego od mali nogu podučavaš dijete, ovoj akidi, da je on sveznajući, svemogući, da je on taj koji sve čuje, sve vidi, tvoje došaptavanje, tvoji tajni dogovori sa drugojima, jel, hoćemo tu rad, nećemo tu rad, i da on motri, nazire svako stanje i pojedinca, i društva, i zajednice, i svih, svih ljudi, odnosno svih, svih Pa kažu da je jedno od naj bitnih stvari da se ova akida usadi u srce djeteta i nakon toga uz Allahovu te bare kvetala pomoć nećeš imati problema. Ako ga budeš odgajao nekim drugim stvarima, daleko od ove spoznaje, da ga povezuješ za Allaha te bare kvetala, on gubi konekciju. Neće biti povezan sa Allahom subhanahu wa bit će povezan sa drugim stvarima. Biće ga strah tebe, bit će ga strah profesora, učitelja, nastavnika i slično. Međutim, ako ova akida uđe u srce i djeteta i odrasle osobe, tada ćemo se bojati, znači, šta Allah traži, da li, smo, da li činimo djelo sa kojim je gospodar zadovoljan ili ne činimo, a nećemo gledati, znači, šta drugi zahtijevaju, što drugi očekuju, nećemo gledati samo pravo Allaha te bareke te bareke wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ fahzaru i dobro znajte i upamtite valim da Allah Đelešanu dobro zna šta je u vašim prsima, šta vaša prsa kriju, šta vaša prsa skrivaju. Zna, zna šta je u prsima, što znači ovdje Allah te barek ide e, pa ti a što na kraju znači da on zna što ti radiš kad već zna ono što je skriveno u tvojim prsima. Fahzaru. I dobro se pričuvajte da ne biste što učinili što je u suprotnosti onoga što on traži, što on traži od vas. Znači, Allah te bare sve obuhvatno znanje, sve obuhvata, pa čak i ono što naše misli, što naše misli pomisli, što mislimo da možemo učiniti, a skriveni smo od pogleda stvorenja. Zatim Mala Đelešanu kaže Rabbena kunu kulle še'in wa Gospodaru naš, zaista tvoje znanje i tvoja milost svaku stvar obuhvataju. Znači Allah te bare prekriva svojom milošću svaku stvar, ali isto tako i svojim znanjem. Što znači da nema nečeg što je stvoreno, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna za to stvorenje, kakvo je, od čega je, čime se bavi, šta radi, u trenucima mirovanja, u trenucima znači pokreta, trenucima djelovanja, znači u svim situacijama Allah te bareke dobro, dobro zna. Što znači kako smo kazali da ime Rakib se odnosi na Allaho te bareke vatala biće, svojstvo koje je uvijek pri Allahu te bareke vatala i da je povezano sa imenima El Alim, El Semi, El Basir. Međutim, isto tako, čovjek nekada griješi. Šta treba činiti kada pogriješi? svijest oslabi, imamo popusti. Nismo mi svi znači u toj pripravnosti 24 sata da smo svjesni. Ljudi griješi. I kada ne bi ljudi griješili, Allah te bare kvetala bi doveo druge koji će griješiti pa se pokajati, jel? Pa se vrata Allah subhanahu tala. Znači desi se da čovjek pogriješi. Međutim, ta njegova svijest, da je on svjestan da je pogriješio, vraća ga ponovo da se pokaje onome koji svaku stvar nadzire, sve vidi, ništa mu ne promiče, jel? To te tjera, ta ima te tjera da se pokaješ onome koji zna tvoju stvar, zna što si učinio. Ali ako nemaš te svijesti, ako nemaš tog imana, nema onda ni teube, nema onda ni kajanja. Jer ova spoznanja te znači vodi tome da ti se pokaješ i vratiš gospodaru te bareke s druge strane, ista morakaba ona se ogleda i u muba stvarima, u dozvoljenim stvarima. Kada si na ulici, kada si u društvu, kada si u kući, kada si sa prijateljima, bilo gdje, da imaš a bibi lijep ahlak, lijepo ponašanje, odmjeren si, znaš šta pričaš, kako pričaš, ne želiš nekog povrijeti, znači ta morakava, ta svijest, dijelija si svjestan svake situacije, svakog ljetanja, svakog postupka da znaš da je gospodar te bare kvetala iznad tebe, da te prati, da te motri, pa sebi nemoj dozvoliti da radiš nešto sa čim on nije te bare kvetala zadovoljan. Pa kada radiš dozvoljenu stvar i tu dozvoljenu stvar da radiš i činiš u granicama dozvoljenog. Da ne prelaziš, da ne prelaziš ni u tome granicu. Jer nakon ovakve spoznaje, onda postaje jasan hadis poslanika sallahu alihi wasallam, kada je upitan o ihsanu dobročinstvu. Šta je to dobročinstvo? Pa je poslanik sallahu alihi me kazao da je to da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš, a iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. To je ta murakaba, svijest. je izgradi se njemu. Takav znači živi životom sretnika na Dunjaluku. Takav obožava Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidi. Međutim, svi dobro znamo ko smo, šta smo, svak za sebe zna kako i ova svijest se ne može onaj, ovaj, naći kod čovjeka u toku noći, u toku jednog trenutka. Treba da se bori, treba da se izgrađuje, da se nadograđuje činjenjem dobrih dijela. Činjenjem dijela koja će mu povećati imanu Allaha te koja će mu povećati ovu svijest da izbjegava harame, da ne čini harame, da nije na mjestu gdje se haram čini, gdje se Allahova vjera vrijeđa, gdje se vrijeđa Allah te barek ta'ala, se vrijeđa poslanik sallahu wa veseleme, jer svi takvi skupovi djeluju da tvoj iman popusti, da tvoj iman oslabi. Kada budeš to izbjegavao, s druge strane budeš činio puno dobrih dijela, tvoja svijest je sve jača i jača, tako ćeš postati inšala jednog dana, jednog trenutka, od onih koji su izgradili najveći stepen imana, a to je stepen dobročinstva, da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš, iako ga ne vidiš, on tebe, on tebe zaista vidi. Pogledajte riječi Kajma Rahimahullah, kada je opisao znači stanje i ukazao na tu pravu istinsku sreću, odnosno pravi istinski put koji proizilazi iz poznaje Allaha te bareke preko njegovog imena eh, Ar-Rakib. Pa kaže Ibn Kajim Rahimahullah, murakaba, je stalna svijest i ubjeđenje, to su arapskom zove morakaba, stalna svijest i ubjeđenje, roba da hak, Allah subhanahu wa ta'ala, motri na njegovu spoljašnost i njegovu unutrinu. Stalna svijest, da su uvijek svjestan, znamo da su uvijek svjestan, da Allah opisuje ga imenom hak, a to ime ćemo govoriti ako bude pojasniti, da je Allah koji je istina, motri na tvoju spoljašnjost, na tvoju nutrinu, da je ta svijest pri tebi, da je kod tebe. A bibi, šta što onda činiti nakon toga? Kad si svjestan, ne dozvoljavaš sebi da budeš od onih koji su u nehaju, u gafetu, zaboravu na Allaha te bareke ve Jer oni koji zaborave Allaha, Allah Želšan zaboravi njim. Oni koji se trude su uvijek, da im je Allah te bareke ve ta'ala uvijek na pamijeti, Allah te bareke ve je uz njim. Pa kaže, ovom stanju spoznaje je kina istinskog ubjeđenja doprinjela je mu rakaba, stalna svijest koju je izgradio, pa je postala, znači, nakon toga jekin, istinska spoznanja u srcu u Allaha Tebareke wa ta'ala. Kad je plod njegovog znanja da je Allah subhanahu wa ta'ala raqib Kad znaš i spoznaš Allah subhanahu wa ta'ala preko njegovih imena, a ovdje znači konkretno se govori o imenu raqib da je on taj koji motri i prati, da nadzire svako stanje, svako stvorenje imat će znači ovakav vjekin. Kaže, koji ga vidi, čuje njegov govor, u svakom momentu vidi njegov postupak, vidi njegove uzdisaje i izdisaje. Allahu akbar. I svaki treptaj oka. Uzdisaj, izdisaj i treptaj oka, Allah subhanahu wa ta'ala vidi i motri. Subhanahu. Da li mi vidimo? Ne vidimo. Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Zatim kaže, Ar-Rakib podrazumijeva obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala ovim imenima, pa nabraja. Ar-Rakib, Al-Hafiz, Al-Sami, Al-Basir i Al-Alim. To je znači spoznaja ovih imena koji ti pomažu da izgradiš ko sebe stalnu svijest da Allah subhanahu wa ta'ala motri, vidi i prati tvoje stanje. Pa kaže, onaj ko Allaha bude obožavao ovim imenima i njihovim značenjima, i oni im na što ta značenja upućuju, takav će dospjeti do istinske murakabe, do istinske, znači spoznaje, odnosno svijesti da Allah subhanahu wa ta'ala ne Ko bude spoznao ova imena, njihova značenja i na što ta značenja upućuju, nije dovoljno samo kazati rakib, da ne zna značenje, da negira značenje kao što su sekte određene negirale. Priznali su Allahova imena, negirali su njihova značenja. Ne Habibi, svako ime ima značenje i ima ono na što značenje upućuje, ukazuje. I to je kod nas bitno znači nije samo naučiti imena na početna predavanja, nego znati ime, znati njegovo značenje i na što upućuje i radi po tom značenju. Tek nakon toga, kaže, dolazimo do istinske morakabe, Allah najbolje, najbolje zna. Drugi plod spoznaje ovog velikog imena, Rabib, je Habibi da si svjestan u svakom trenutku kada želiš da učiš određeno djelo, da je Allah subhanahu wa ta'ala da motri i pazi. Zatim, kada činiš to djelo, da si svjestan da Allah Đelešanu motri i pazi. I nakon završenog djela da si svjestan da Allah motri i pazi, tako što će se preispitati zbog čega si ga uradio, zašto si ga učinio, šta te je navelo da to učiniš. Razumijete? Motivacija, na početku, zbog čega to radiš? Kad si svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on rakib, da motri i vidi, da pazi, onda znaš zašto, zašto želiš da učiniš to djelo. Da upravo želiš zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, što on zadovoljan, što on voli to djelo da se čini. Iskreno radi njega, zatim dok ga činiš, još si uvijek svjestan da ga radiš kako bi se umilio gospodaru Tebare Kevetala, nakon učenjog djela zahvaljuješ Allahu subhanahu wa koji te je počastio, koji ti je moguće da ga učiniš, zahvaljuješ mu na tome, jel? I svjestan si traženja da bude to djelo Kabul, Kabul kod Allaha te bareke, te bareke Međutim, ako izastane ove stvari, ako čovjek nije svjestan ovoga, onda je u velikom belaju. Kada počinješ da radiš djelo, ne znaš od čega radiš, ne znaš u čije ime radiš, ne znaš šta te navodi da to činiš, jel? Mogu biti drugi nijeti, da bi nekom se dodvorio, da bi te neko vidio, da bi te neko pohvalio, a to su opasne stvari i osobine koga mu nafika. Licimira koje Allah te bare kevetala ne voli. Zatim u toku čini je deo čovjek može pokvariti svoje djelo. Otpočneš iskreno, a u toku dok klanjaš, osjetiš nečiji pogled da te gleda, pa se onda počneš uljepšavati, jel, malo skrušeno, poginje se, u namazu da kako ste iskruše. I kvari svoje djelo u toku dok ga činiš. Ili si isprava i na početku i na kraju, ali na kraju ka, aj jesam ga uradio, počne se paliti. To znači ta svijest moraka biti da sve što činiš i radiš, da radiš od Allah te barek Zato Hasan al-Basri kaže Smilovao se Allah te barek čovjeku koji zastane prilikom želje da učini određeno djelo. Kaže, se Allah takvom čovjeku. Zbog čega? Kaže, on zastane. Ima žud uradi, ali zastane, pa promisli i razmisli zbog čega ga čini. Ako je, kaže, u ime Allaha nastavi, alhamdulillah. Ako nije u ima Allaha, kaže, ostavi takvo djelo. To su riječi Hasan al-Basri. Odnosno ono što se slaže sa onim što mi navodimo. I kada pročitamo i Kur'an i hadis poslanika sam sam kada čujemo, znači e, šartove osnovne za, da bi se dijelo prihvatilo kod Allaha te bare kevetala, vidimo da se ovaj govor ne odudara. Da čovjek treba da promisli, da razmisli zbog čega činiš ovim, ono zbog čega dolaziš, zbog čega ideš u džaniju, zbog čega ideš na posao, Znaš da čovjek nije ti svaki dan kad dolazi na posao da ide radi Allah te bare kevetara, toga što je duža, ima porodicu, da će porodca preživjeti, da zaradi na faku koja je halal, da donese tu na faku, da im dadne, da im znači skuha, da ih e, nahrani, odgoji djecu, za sve to čovjek kada nije ti ima nagradu. Suprotno, odlazi što je tvoja svakodnevnica, nemaš nijeta, nema ni hajra, nema, odnosno nema nagrade za to. A svaki dan to činiš, a tvoj nijet, tvoj nije čini čudo. Zato kažu učenjaci, opisujući učenjake, da su učenjaci najveći trgovci. Ne i mjetko malom, poš prodati. Kaj najveći trgovci nijetima. Zato što su svjesni vrijednosti nijeta. Pa kažu kada izađu na ulicu, izlaze, a već su nijetili puno nijeta, puno namjera. Kakvi? Ili od džami radi late bare kvetala. Svaki korak koji bude digao i spustio ima nagrodima, oprost misla i se to nijeti u džami da klanja u džematu, ima nagradu što tio. Zatim ako sretne vrata posalamit će se, zatim ako sretne vrata kaže nasmijat će mu se u lice, nagrada se zbog onih hadisa. Zatim kaže ako čuje da je neko umro, preselio, otiće na dženazu. Zatim ako se neko razbolio od džematija njegove braće kaže on će ga obići i ti, nije ti. Kaže, ode u džam, ništa se od toga ne desi, osim što je klanio za imamo. Kaže, svaku stvar koju je nanijetio, koji je bio iskren, ima nagradu. Pa kada dođu, kažu, pred predavate bare bareke ti koji su nijetili, koji nisu nijetili, tamo brda dobrih dijela, vama ništa. A isto, dolazi ljudi svakodnevno u džamiju. Onaj, jedan nisu klanjali, odnosno dženaze, obilazi bolesnike, ali onaj nijetio, ovaj nije nijetio. I preteko ga je zbog tog nijeta. Šta znači to taj nijet? Pravi, iskreni nijet, u ime Bare te bareke sa čvrstom odlukom da se ispušte taj nije, taj namjer, Ne znači nije tiš inšala. Ono običajno inshallah, nego čvrsto, poslije čega znači nema dvojbe. Allah Đelešanu ukazuje i upućuje na ovaj govor da čovjek treba da se pripazi prije nego što uradi djelo, zatim da se pripazi nakon toga kada uradi djelo. Allah subhanahu wa ta'ala majetu Kaže, ja ma Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha Đelešanuhu, ottaku Prvo naredba se bojite Allaha Đelešanuhu, a zatim dobro pogledajte šta je svaki od vas učinio, šta je svaki od vas uradio ili šta će svaki od vas uraditi za sutra. To je svijest kada treba da uradiš, prije nego što uradiš, da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Da radiš nakon toga. A kada uradiš to djelo, Allah Đelešan kaže vatakullah. Boj se Allah za ono što si sutra pripremio, odnosno što danas činiš, da bi sutra susreo gospodara te barake od s tim dijelima. I nakon toga ponovo bojte se Allaha Đelešanu, inna Allahe habirum bima ta'melun. Zaista Allah obaviješten o svem onome što vi činite. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ukazuje i poziva vjernike da se boje Allaha Đelešanu prije nego što počnu učiniti nešto. Zatim ono što su učinili što rade, da nakon toga opet se boje Allaha subhanahu wa ta'ala jer on dobro vidi, dobro je obavješen samo svemu što se čini. A sva ova djela koja mi danas činimo su djela koja će se sutra prezentirati. Sutra na sudnjem dan će se ona predočiti. Pa Habibi, koliko si danas iskoristio, koliko nisi. Danas imao šansu od sabaha kada si ustao do akšama, odnosno do jacije, imao si čitav dan da iskoristiš u hajratima dobročinstvu. Koliko sam uradio, koliko si uradio. Ovaj dan se još nikada neće vratiti. Nikada. Osim što će ti biti predočeno na sudjem dan šta su njemu radili. I zamislite koliko od nas ovdje sjedi, samo Allah zna koji od nas šta uradio u toku dana. Koliko od nas ima oni koji prednjači, koji su nas pretekli. A koliko nas ima kina nismo ništa uradili i ono što smo radili, su da dala samo primi. Znači nismo u potpunosti ga uradili ovaj, onako kako Allah traži od nas. A koliko ima među nama oni koji su nas pretekli na filama, dobročinstvu, dobrovoljnim stvarima. A koliko nas ima ono što smo od farzova uradili, nismo se odazvali onako kako gospodar te bare tela traži. Zato Allah kaže, dobro se pripazite, dobro vidite, Bojte se Allaha, sve ono što činite, kako ćete sutra to naći što ste učinili? Da znači, je čovjek svjestan kada radi djelo, da ga radi radi Allaha te onako kako ga je radio poslanik sallallahu i vseleme, da očekuje za to djelo veliku nagradu, a da se ne divi sam sebi, da se ne hvali takvim dijelima, da ne kaže ja sam ovo, ja sam ono, nego to da sakrije koliko je god mogućnost. Pa ako ga neko razotkrije, alhamdulillah što ga je razotkrio, može će biti sebe u drugom nekom bratu, da isto tako počne činiti. Jer su ta tajna djela stvar koja čini znači razliku između onih iskrenih i onih koji misle da su iskreni. Koji misle da su iskreni. Što imaš više tajnih dijela, a bibi to je onaj, veća šansa za tebe za uspjeh. Što imaš više javnih dijela od nafila, ne pričamo farzoma, gdje se gdje traži da mi dođemo, da se vidi, da mi dolazimo hač, da te svi ljudi vidi, da govoriš što više možeš podignuti povišenim glasom, lebejk, Allahumme lebejk, to je da ono, sve što čuje svjedočiti za to. Ali ova tajna djela, skrivena djela, sadaka, slično, pomaganje, dobročinstvo i slične stvari, a bi treba i čovjek imati što više, ali i prikrivati, sakrivati, kao što je opisano da desnica, od ljevica ne zna što je dala desnica. Toliko skriveno, znaju se dvije ruke, jedna od druge se krije. Tako je od pogleda, pogleda stvorenja. <clears throat> Jedne prilike Omer radi primjer, nećemo navesti primjer Omera, nećemo navesti primjer Ebu Bekra, Osmana, Alije, ashaba koji su najbolji u generaciji umeta poslanika sallallahu alihi wasallam nakon poslanika sallallahu alihi wasallam. Navešu vam primjer jednog dječaka, jednog momka koji je rastao znači, u vrijeme poslanika sallallahu alihi wasallam. Ali kako je svijest imao Allahu subhanahu wa ta'ala? Znači izgrađenu svijest. U ovoj predaji se bilježi da je Omer Adjelano prošao jedne prilike pored stada koje je čuo jedan, jedan poznati znači, dječak čoban pa je Omer prošao pored stada i sidila mu se jedna ovca. Zastao je i pokazao prstoj na ovcu. Kaže mu, dječak, šta želiš? Kaj želim je kupiti. Kaj ja ti je ne mogu prodati jer ja nisam vlasnik stada. Imam vlasnika, gospodara koji znači prodaje i koji dozvoljava. Ja nisam taj koji mogu, ja samo čuvam ovdje. Kaže njemu Omer želijeći ga iskušati. Kaže, dobro, kaže svom gospodaru da ga je nema ga, naišao vuk i gotovo. Kaže njemu Čaban u tom trenutku, Vajna Allah, a gdje je, kaže Allah Đelešanu? Kad je toliko ostalo traga nomera, ova rečenica koju je kazao, gdje je Allah, znači ako me ne vidi moj vlasnik i tu se ja dogovorimo oko nekog, <laughs> e, neke djelovičnog e, koje ćeš mi dati, gdje je Allah koji vidi mene i tebe i naše stanje? Kaže Omer nakon toga se je vratio, otišao, potražio vlasnika mladića, njegovog gospodara, otkupio ga pošto je bio rob, zatim ga oslobodio. Pogledajte što znači ta bogobojaznost i strah od Allaha te bareke da uvijek će doći samo sa dobrim. Oslobodio ga, zatim otišao kod gazde, kupio ovcu i dao dječaku da bude vlasnik te ovce. I kažu nakon toga, često bi govorio u situacijama kada bi se obraćao negdje Vajna Allah, Allah, Allah. A gdje je Allah, a gdje je Allah. Vi znate kad je halifa Omer bio halifa, preuzeo odgovornost, da je bio najbogobojazniji u tom vremenu, nakon smrti e, Ebu Bekra radijalanu. Tolika je svijest, ali se zadivio dječaku koji je bio tu. Imamo jedan drugi primjer majke i i kćerke koja je isto tako znači imala e, stado, prodavali su mlijeko, jedne prilike je majka htjela znači da ima više mlijeka nego što je, pa kaže djevojčici, gdje malo kaže dospi vode i da imamo više da prodamo. I ta djevojčica kaže, a Omer, kao Omer nas ne vidi, a kaj vidi nas kaj gospodar Omerom. Znate, a što Omer je radijalno prolazio, znači ispred kuće je čuo tu rečenicu, otišao sinu i znate kako je završilo, rekao sine ima jedna mala, znači, treba da je prosiš, ili prosi na kraju, mašala se završilo kako treba. A kad je bogobojaznost, gdje je odvela? U kuću bogobojazni. Kuću bogobojazni. I svaka ova stvar koja se navodi kao primjer Habibi, treba nam biti znači nešto što vidimo da je vrlo lako učiniti. Samo je treba izgraditi da si svjestan danas koliko mi, koliko nam u nedostaje, koliko nedostaje našim vođama, koliko nedostaje bilo gdje kada čovjek radi ove bogobojaznosti, odnosno svijesti, da te bare tala motri. Kada bi vi svi bili takvi ili slični njima, a bi bi ne bi bilo straha da ćete neko zakinuti, da ćete neko prevariti, da ćete neko znači nažal nešto učiniti, jer svi su svjesni Allaha te bare svi znaju prava svoje braće, prava svojih komšija, prava svojih prijatelja, prava svoje rodbine. Bilo bi tako, znači, veliko blagostanje. Ali mi ne znamo, odnosno ne znaju ni drugi koji udaraju na ovu vjeru, smatrajući je da je nazadna, a u stvari ona podučava umet, čovječanstvo, onome što je najbolje, što je najvrednije. A kako neće kada je ova vjera od Allaha te bareke, te bareke Sljedeći primjer Jedne prilike smo ga možda navodili, onaj poznati šej koji je bio jedan od mudrih šehova, koji je imao svoju grupu učenika. Među njima se uvijek iscao jedan, kojeg on posebno volio, posebno gotivio, svao ga na svoja druženja posebna, jel, pazio i slično. Pa, pa je taj takav postupak izazvao ljubomoru kod ostalih učenika. Međutim, on kada je osjetio da su oni ljubomorni, onda je postavio sve njih na jedan ispit na kuši, Pa je kazao neka svaki od vas uzme pticu. Naredio svaki da uzme pticu. Zatim neka odi na neko mjesto gdje ga neće niko vidjeti, primijeti, neka zakolje to u ime Allaha te bareka I kažu, svi su otišli, posakrivali se, gledali gdje je ko šta našao mjesto i svi se vraćaju sa zaklanim pticama, osim ovoga, znači mladića koji se isticao među njima, znači po posebnim nadarenim stvarima. Pa kada je došao, on jedini živ pticu nosi. Svi se ibrate i kako nije našao mjesto. Pa ga pita učitelj, pred svima njima. Zar nisi, kaže, zaklao pticu? Kaže, nisam. Pa kako nisi, kada sam god pokušao da je zakoljen, kada vidim nema pogleda ljudi, kada nikome ne vidi, kada sjetim se ovdje, Allah vidi. Pa odim kad je na drugo mjesto, isto tako. Kad pokušao sam na par mjesta, vidio zaista da nema mjesta, a da Allah ne vidi, onda sam se vratio i vidio stvarno da ne mogu kazati. Što je bio, znači, e, jasan postupak ili detalj da poduči sve ostali koliko je, znači, on bio nadaren po stvarima koje ga uzdižu iza drugih, bogobojaznost i svijest Allahu te bareke, te bareke tako da i mi danas, znači, kada bi ti neko to ponutio na brzinu, ne bi razmišljao možda o ovim stvarima, ali on bio svjestan toga, mi bi očeli da znači, ne bi našli nekoga preklali, zato evo bi svima nas, znači, što prije dođe šire, kaže ja sam to radio. Međutim, znači on na takav mudar način je ukazao i pokazao kako su znači jedni za drugi e, ističu. Allah što kaže Elem ja'lem bi enna Allahe Zar ne znaš da Allah subhanahu wa ta'ala svaku stvar vidi? Što jasno pokazuje da ovaj mladić i slični primjeri oslikavaju da su oni ti koji su spoznali Allaha te bareke kroz njegova lijepa i prelijepa imena i savršena značenja. I čovjek kada nauči i kada spozna Allaha, subhanahu wa ta'ala kroz ovakva značenja, a bi drugačije se ponaša. Drugačije se ponašaš nego kad si odgajan na stvarima od krova do temelja. A kad ideš od temelja, a drugačije. Poslanik, e, poslanik sallallahu alihi vseleme i ashabe u Mekke odgajao na ovome. Nisu bili propis, nego je usačivao akidu, zdravu svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala kao stvoritelju, kao gospodaru, kao jedinom koji je zaslužan se obožava. Zbog čega je zaslužan da se obožava? Zbog svih ovih imena i savršenih osobina kojima se on te bareke vetala opisao. Znači nema, niti postoji neko ko može biti zaslužan, ko se može obožavati mimo Allaha pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedini koji je istinski zaslužan je Allah subhanahu zbog ovih savršenih osobina. stvoritelj, stvoritelj koji je sve stvorio, koji sve vidi. Kad samo promisliš i razmisliš o toj moći kojoj nema kraja, svojstvima koja su neograničena, nije, ne možeš ni pojmiti, ne možeš ni zamisliti. Zamislite da veličine gospodara te bareke jer mu ne možeš svojstva pomisliti i zamisliti. Koliko god da pomisliš, on je veći i moćni. Kako god možeš da zamisliš, ne može se uporediti sa moći Allah te barek, te barek I na kraju krajeva su došle zabrane, kako smo kazali, da čovjek ne pomiša o Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ne može to učiniti. Ali razmišlja o njegovoj veličini, njegovoj snazi i moći kroz stvorenja i sve ovo što je on subhanahu wa ta'ala stvorio. Zatim, od plodova spoznaje ovog velikog imena, ostvarenje istinske morakabe čini čovjeka sretnim, živahnim. Sretan je u životu. Znate na knjiga što je izašla nedavno od Muhameda Arifija šeha. Uživaju u životu. Suhan. Koliko danas ljudi koji su vjernici, ali očajani. Teško mu je te Tegoba ga neka obuzila. 24 sata, iz dana u dan, on ne uživa, niti može uživati. Nije uživati pa mi udješ da kršiš Allahove zabrane. Pa kažeš ja uživam, izašao sam tamo, vidi kafić, djevojke, cure i sve. Nego da uživaš u životu, u stvarima koje je Allah te barek je tala dozvolio. A sve što je Allah te barek je tala dozvolio, to je ono što zaista pripada tvoje prirode. Što ti odgovara. Znači, zaista na prava, iskrena duša žudi i sve mimo toga Habibi su kršenje Allahovi te barek vetala i pravila njegovih granica, ono što te vodi na stramputicu. Ono što vodi u kuću oni koji su nesretni i koji će tako i okončati. Gdje će biti stalna propast, vječna propast. Dok okrineš ovim pravcem i ovim putem, zaista ćeš osjetiti pravu slast, uživanje u ovom životu. Kako čovjek da uživa? Na koji način da uživa? Mnogi od nas postavljaju pitanje kako čovjek da osjeti tu slast. Poslanik sa sebe je ostavio put. Ostavio je put, pojasnio je put kako ćeš uživati, iako nemaš imetka, iako si možda fekrirao na najsiromašniji čovjek, ali ćeš osjetiti tu slast. A niješ je ako ne budeš radio po onim e, savjetima i nasihatima poslanika sallahu alihi wasallam i oni koji su došli nakon njega sljedeći put poslanika sallahu alihi wasallam. Pogledajte Ibn Kajim Rahimahullah kako pojašnjava. Pa kaže, zaista je radosno srce, sretno sa Allahom te bareke Koliko ti je srce radosno, Habibi? Koliko si srećan? Treba da vidiš ovdje. Da li ti je to tvoje srce radosno koji kažeš jesam radosan, kako mi je lijepo, kako uživam, ekstra, super, mašala, danas sam pravi. Koliko to osjećaš da si sretan i radostan, sa srećom uz Allaha te bareke Pomisli na Allaha subhanahu wa ta'ala, u njegovih naredbi, konje njegovih zabrana, to je prava istinska sreća. Pa kaže, u trenucima činjenja i badeta. Znači, to srce istinsko koje je sretno, je sretno sa Allahom u trenucima kada čini i badet. Koliko si sretan danas kada si došao na Saba, na Podni, na Ikindiju, na Akšam, na Jaciju? Koliko si sretan kada si na filu klanjao? Koliko si sretan kada si poselamio svoga brata, znači šarijaskim, vjerskim pozdravom, assalamu alaikum, sve su to načini jer ibadet, nije samo ibadet klanjati, nego ibadet da radiš djela riječima, postupcima, sva ona koja Allah te bareke ve je naredio i koja on voli i sa kojima je on subhanahu wa zadovoljan. Tako da je selam koju je on naredio, koji je ostavio sunetu poslanika sallahu alihi sallame i selam je onaj sa kojim on te bareke ve da bude pozdrav. Znači dio i badeta. kada poselamiš, da li si sretan Habibi kada se selamiš sa mnom, da li sam sretan kada se selamiš s tobom ili Zaista istinska sreća dolazi u ovakvim situacijama, da osjetiš, znači u tim ibadetima, i to Ibn im želi da pojasne. i da ukaže. Svima onima koji nedostaje ta sreća, kako će je naći, gdje će je potražiti, gdje će zaista osjetiti tu sreću i slast uživanja života na ovom prolaznom svijetu. I vidjet ćemo šta kaže na kraju, oni koje mimoiđe, mimoiđe o vas poznaje. Zatim kaže, i ne samo i badetima kaže, već i o drugim poslovima. Jer smo kazali, znači, one koji su muba stvar, koje nije i badet, ali ako doživljavaš i radiš od te bare kevetala kao što, znači, doneseš, da poslužiš, ugostiš, e, slično, znači, neki hajrat, sadica neku koju sadi, znaš, inšala nekada, da će ona izrasti, da će plod dati, da će neko ubrati. To radi sve. I želje da se umiriš, da odvoriš Allahu te bareke vetala i svaki tvoj posao se pretvara Habibi u pozitivan, pozitivan posao. Zatim kaže nakon toga, srcu je potrebno odnosno prije toga je kazao, to je jedna vrsta, kaže, stanja poput stanja stanovnika dženeta. Onaj koji uživo učinio ibadeta, koji osjeća e, sreću i zadovoljstvo u tome, kaj to je jedno stanje poput stanja stanovnika dženeta. Zašto navodi poput stanja stanovnika dženeta? Zato što dženetlije uživaju, znači vječno, u svakom trenutku, u svakoj sekundi oni uživaju. I ovo stanje koje čovjek doživi i sreću u činjenju ibadeta je jedno od stanja stanovnika dženeta. Zatim kaže, tako da su neki mudraci kazali, nekada doživim trenutke u kojima, kaže, poželim i zapitam sebe da li su Bože ovako sretni ili da li ovako uživaju stanovnici dženeta. Ako oni uživaju u ovoj sreći koju sam ja osjetio, zaista kaže to veliko, kaže, uživanje. Zamislite, znači da je on toliko sretan da toliko uživa u životu i činjenju dobrih dijela, da pomisli da li Bože dragi dženetlije uživaju i da li osjećaju ovo što sam ja osjetio u ovom trenutku. Ovo nisu znači stvari, govori Sufija. Ovo je govori Mnukajima Rahimahullah. I na puno mjesta znači. Znači ne neko prelazi granice. Nego zaista ljudi koji su predane Allahu te bare tako uživaju. Puno ćemo naći govora oni koji su to osjetili. Međutim, kaže na drugom mjestu Ibn a onaj koji ne osjeti, kaže, miris ovoga, kad njemu je, kaže, teško pojasniti kako, kaže, kako se osjeti taj miris. Razumijete? Znači, svjestan da će neko doći i kazati, a da, vješ. Razumijete? Međutim, nije osjetio, kaže, miris toga, pa kako mu onda pojasniti, kako mu, kaže, suštinu toga ukazati kada on to ne osjeća. Ostavi ga, razumijete? Nego se trudi da budeš od onih koji će to osjetiti. Ako postoji mogućnost, a inšava postoji, znate, čovjek kada prijeđe, prihvati din, koliko je znači sretan u tim trenucima, pa želi, pa požuri, svi mi znamo ne početne dane, zama i vraćanje Allahu te kao tala da to činiš sretan. Međutim danas kako je stanje umeta, što si više i duže u vjeri, umjesto budeš potpuniji, savršeniji, bolji, jačeg imana, ti sve stagniraš više u tome. Čovjek mora tražiti svoje slabosti, i liječiti ih na adekvatan način. Jedan od tih načina jesu govori Ibn Kajima, Ibn Kajima Rahimahullah. Zatim kaže, nema sumnje da se ovakav vid sreće postiže u strajnošću na pravom putu. Mi kažemo, alhamdulillah, jesmo multezimi, držimo svire 10 godina, 12, ne propuštamo namaze, o, družimo se s braćom, super. A kad pogledamo nakon 12 godina kakvi smo suhala, uradiš grešku, ni je ne bi uradio. I lažiš, prevariš i pronevjeriš i sve ti znaš to, ali Allah, drago, prosti. Znam. Umjesto znači da budeš potpuniji, savršeniji u tim, tim ibaditima koje si činio, ti, subhanallah, ili ja i slični, znači, ovaj, sve smo slabiji i slabiji. Što znači da ima nije problem. I taj problem treba naći. Treba ga pronaći. Svak zna sebe, poznaje sebe. Gdje sam slab, kako liječi, kako tu E, stvar od sebe ostraniti. Zatim kaže, Ustraješ na putu koji vodi Allah subhanahu wa ta'ala ulaganje velikog ili e, velikog truda na tom putu, što znači da si ustrajan, ali isto tako moraš da uložiš veliki napor da budeš ustrajan tome. Zato poslanik sallallahu alihi sallam kaže Kul amenu billahi Reci, vjerujemo Allah, zatim ustraj. Neš krenuti danas 12 rekata e, potvrđenih suneta ili 10 rekata ili ćeš krenuti 13 rekata Kijamu Lejla ili 11, a nakon 5 dana niti jedan potvrđeni suneta, niti ili ćeš smanjiti vitri na jedan rekat i sl. Nego ćeš uzeti ono što možeš prihvatiti u tom trenutku, što se toga držati, kako kada dođeš do tog trenutka, te situacije, da se ustraje na tome, poveća sebi malo. Pa nakon jednog perioda ponovo poveća sebi malo. I tako se znači potpunjavaš. Ne od jedan put sve prihvat, nego postepeno doći, doći do tog, do tog vrhunca. Zatim kaže, nema sumnje. <clears throat> Onaj koji ne nađe ovu sreću i uživanje, niti bilo koji dio toga, neka samog sebe kritizira. Niko ti nije kriv, Habib. Ja ti nisam kriv, nisi ti meni kriv što sam ja ovakvom halu. Nego si sam kriv što se ne natječeš, ne trudiš, ne ulažeš trud u tome. Zatim kaže neka kritizira svoj iman i svoje djelo. Svoj iman takav kakav ti je, svoje djelo koje činiš. Jer iman posjeduje slast, a onaj koji tu slast ne opusti, neka se povrati i ponovo potraži nur svjetlo upute. Razumijete, znači došli smo nakon 12 godina, ne osjećamo negdje smo propustili nešto, preskočili smo. Daj iz početka, Habibi, ponovo. Žeti dimanik, kako Arapi kažu, broj svoj iman, iz početka, Habibi, ponovo. Učiš od početka, stepenicu po stepenicu, dok ne dođeš na ovo što si propustio. A sigurno kada se, znači šta sam mislio ovdje, da se preispitaš, da se vratiš, pogodaš, gdje si, ko si, šta si, šta si preskočio. Možda se odgoje neke stvari koje su ti jako bitne, ti si smatru da su neobavezne, da ne trebaš posvijeti pažnju tome, vrati se i pogledaj. A vidimo, znači, bar dobar dio može da primijeti da je preskočio one temelje i počeo igrati sebe od drugog sprata do podkrova. Znači ovaj prvi sprat i prizemlje i ove temelje trebamo da gledamo gdje smo, šta smo oko spoznaje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer samo, kaže, s tim možeš osjetiti slast imana se ponovo vratiš, preispitaš, pogodaš šta si preskočio, samo znači na takav način može se vratiti na slast imana. Jer poslanik sallallahu alihi wasallam kaže, spomenuje slast imana i da ta slast imana ima zvuk. Da ima znači način kako se može okusiti, kako se može osjetiti. Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, osjetit će slast imana ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, da si zadovoljan Habibi, ne ono zadovoljan, moj gospodar je Allah, zaista to osjetiš. Da si ti taj koji ispunjava njegove naredbe, da se svaki dan trudiš, da se umiriš tom gospodaru s kojim si ti zadovoljan kao gospodarom. Zatim, sa vjerom, slavom kao vjerom, dinom, koju voliš, koju cijeniš, koju poštuješ, koju izvršava sve njene naredbe, sve što se traži, prvi su u tome. I sa poslanikom Muhammedom sallallahu i veseleme kao poslanikom. Da ti bude najdraži od svih stvorenja. Da ti niko nije draži. Ko bude znači takav da je zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, vjerom Islamom kao vjerom i poslanikom Muhammedom sallallahu i veseleme kao poslanikom, takav će osjetiti slast. Sad se postavlja pitanje, ko od nas nije zadovoljan sa tim? Svi smo zadovoljni. E, sad se vraćamo tu, šta si preskočio tog zadovoljstva? Zaista, kad kažeš si zadovoljan sa kao gospodarom, šta si tu preskočio? Šta si preskočio kada kažeš si zadovoljan sa vjerom, pa se stidiš? Izađeš na ulicu pa se ustručavaš, da se pojaviš tamo, baraš glavu. Jel? Ima takvih znači, e, trenutaka kada se ljudi stidi, pa posebno ljudi koji su daleko od pratikovanja vjeri. Kaže, ne može, kaže, da je musliman, ne može da kaže da je pripadnik jeli islama i slično tome. Takav nikad neće osjetiti, sve dok ne bude zadovoljan sa gospodarom, gdje god da si Allah, Islam i Muhammed ali salatu Islam. Tri stvari koje su i najvrijednije i najbolje, ne može ništa se s tim pored, niti biti slično, slično tome. Zatim u drugom rivajetu, kaže poslanik sallallahu alihi sedam sve Ibnu Kajimov govor, kod koga se nađu tri stvari, osjetit će slast imana. I ovo je mjerilo. Kaže poslanik sallallahu da mu Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme budu draži od svega drugog od svakog drugog. Kad ti Allah bude najdraži i kad ti bude poslanik sallallahu alejhi ve selleme najdraži, to je prva, prvi znak da ćeš ako da uskoro osjeti slast imana. Jer imaju i druge stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naveo. Šta znači kad ti Allah bude najdraži poslanik? Kad ti bude toliko drag, da, kako kaže Ibn Kajim, žudiš da to izvršiš, pa da obožavaš i žudnije želje i sreće za susretom s njim, da slijediš poslanika alijih alihi vaseleme, da žališ što nisi bio tu u tim trenucima kada je on dobio poslanicu da Allah te bareke budiš uz njega, da žudiš da ga vidiš, da bi dao sad svoj metak kako u muslimom rivajetu stoji, i svoju porodicu i metak sebi žrtvovao na put, samo da vidiš poslanika sallallahu alihi sallam. Tada ćeš Habibi početi da osjeća slast, slast imana u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno vjerovanju u Allaha i sliđenje poslanika sallallahu alihi sallam. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi sallam, da ne voli čovjeka ni zbog čega drugog, osim radi Allaha subhanahu. To nije lako. Danas ljudi se voli interesa. Ako si dobar, imaš neku poziciju, drag si mi, pokušam se umiliti da bi ja nešto od toga hajrovao i slično. Međutim, ne možeš osjetiti slast imana dok ne budeš volio svoga brata isključivo radi Allaha te bare kvetala. Nešto drugi hoće. Nešto drugi smatra ako si tu s njima u tom džematu, dobar si mašao. Nego zaista kad si s njima da ih se voliš ima Allah Želešanu da voliš svakog pojedinca u ima Allaha Đelešanu, svakog brata koji svjedoči Allahovu jednoću i poslanikom sallallahu alihi vseleme risalu, njegovo poslanstvo, da ga voliš radi Allaha Đelešanu, ni zbog čega drugog, da ne očekuješ ništa da ti da, da te pozove na ručak, da te provoza, da ti sredi posao, da ti nešto olakša, ne habibi, nego samo da ga voliš radi Allaha Đelešanu. Kada budemo takvi, aj, što šta može zamisliti? blagostanje, sreće, rahatlju, kepotu, džemata, zajednice. sve dok budemo daleko od ovih povezivanja i ovog osnovnog, e, osnovnog e, e, osnovnih stvari koje treba da se, da se prihvate i da se rade po njima, mi ćemo biti daleko. A koliko ćemo tek biti daleko od slasti imana? Možemo samo govoriti, laša, nikako ja, ja, samo i mi. Mi smo najbolji u Bosni, mi smo najbolji u Evropi, mi smo najbolji u Balkanu, nigdje niko nije sličan poput nas. Mi smo najbolji. Međutim, Habibi, svaki od nas neće doći kao džemat pred Allaha Đelešanu i kao džemat odgovarati, nego će svak doći kao pojedinac i odgovarati za sebe, za svoja djela, šta je učinio, kako se je, znači, izgrađivao i kakav mu je imam bio u Allaha Tebare Kvetala to je ono što ćete spasti, to je ono što će biti sebe Allahove te ve milosti. Sve mimo toga je opasnost i velika, znači, e, velika opasnost da li ćeš uspjeti ili ne. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, <clears throat> treću stvar, a koja je nama jako bitna, našoj zajednici u Bosni. Znači neće osjeti slasti mana osim onaj kod koga se nađu tri stvari. Prva stvar je da mu je Allah, njegov poslanik, najdraži od bilo koga. Druga, da voli čovjeka samo radi Allah. I treća, da mrzi povratak u džahilijet, kao što mrzi da bude bačen u džehennem. Ovdje je nama jako obitno. Danas kreneš stopama poslanika sa selem, kažeš volim Allaha, volim poslanika, oni su mi najdraži, život ću da dam za Allahovu vjeru i za poslanika sa Allahu alijih vaseleme, volim svoju braću, za njih ću život da dam. Međutim, kako vrijeme prolazi, tebi ostaje ahi tamo nešto. Vučete, vraćate, onaj džahilijet, ponovo se vratiš, a bi to treba da prezireš, da mrziš, da mrziš ime džahilijeta, tek kako treba da mrziš ono što je džahilijet. Te postupke, taj život koji u kojima si bio, pa te Allah te barek je tala svoje milosti dobroti izvukao iz toga. Treba tek da osjeti sad zadovoljstvo i sreću ljepotu, a ne da u srcu osjećaš, joj, kako živaju, joj, da mi je malo. Pa malo znam, pa na utakmicu da odijem s onom rajom tamo po Trebinama, da malo u kafić, pa cura jedna, pa cura druga, pa ovi, sve ono zna. Dolazi ti šeta i on će ti dolaziti do svoje svese. A bibi ta slast mana, ljepota i jekin u tvojom srcu neće dozvoliti, nego ćeš da mrziš, da prezireš i da mrziš sve one koji su na tome koji su na tome, te postupke, taj džahilijet, u slučaju se biti u tvojom srcu nikako ne smiješ biti zadovoljan s tim, nego da pokušaš ovo što si osjetio, ako si osjetio i ako smo osjetili, da drugima preneseš. A znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže neće ga osjetiti u slasti mana dok ne bude imao ove osobine pri sebi. Sada koliko imamo te osobine pri sebi? Imamo govor. Ali ove riječi u kaburu će izgovor, onaj pomisliti da može izgovoriti džahil i nevijenik, jer su one danas lahke za izgovoriti. Allah, zadovoljan sam gospodarom. Poslanik kao poslanik, vjera, vjera islamu. kaburu Habibi neće izgovoriti osim onaj koji bude čvrst na ovom svijetu. Čvrst u značenju, u vjerovanju, u ljubavi, isprovođenju i radu po tome. Da imaš praktično to kod sebe. Takav će Allah te barek vetala pomoć, kao što ga Allah učvrstio na u učvrstit će ga u tim teškim, u tim teškim trenucima. Zatim kaže, zatim Ibn Kajim govori, čuo sam šehu Islama Ibn Taymiju, Rahimahullah, da kaže, nakon ovog e, govora koji smo naveli, ako ne nađe slast u srcu i prostranost grudi u toku činjenja dobrih dijela, znači ne slast da kad to radiš, da osjećaš žudiš za tim da to radiš. I svoju, znači, proširenost grudi, kaže, kori svoje dijelo, jer gospodar tvoj je šekur koji zahvaljuje. Znači, šekur je u značenju onaj koji zahvaljuje. Zatim kad je dakle, Ibn Kajim navodi, ovo Ibn Tejmije govori, ako ne nađe slast, dok činiš to djelo, kori svoje djelo, od njega nema fajde, jer je gospodar Tebare Kvetala Šekur zahvalan je, odnosno on nagrađuje i daje onome ko se trudi. A onda Ibn Kajim, znači, zaključuje njegove riječi pa kaže, dakle, on je taj koji slašću imana, snagom i zadovoljstvom u grudima nagrađuje trudbenika na njegovom radu na Dunjaluku. Razumijete, ovaj šekur, gospodar koji se opisao šekur, je taj koji nagrađuje. Kako te nagrađuje? Dok se trudiš i radiš, nagradite da imaš tu slast imana, dok se trudiš radi Allaha te bare kvetala. Ako to ne osjetiš, vidiš da je to izostalo, kori svoje djelo, kori to što radiš i pokušaj da se popraviš. Vidiš šta si preskočio od onoga što trebaš da imaš kod sebe. Zatim kaže, Ibn Ako to ne nađeš, ne osjetiš slast imana kod sebe, pa to je prihod koji si ostvario. To je rezultat onoga što se ti trudio. Ništa. Ništa, nisi uspio. Ponovo iz početka, još uvijek imaš šansu, živi se, alhamdulillah, ponovo znači popravljaj se. Pa kaže Allahova bliskost, sreća i zadovoljstvo traže se u povećanom činjenju ibadeta Allahu. Ne ono površinski pomalo nego ko želi zaista da tu slast, ljepotu, mora da se trudi, mora da poveća što više ibadeta čini Allah subhanahu wa ta'ala, a ono što će pobuditi i izazvati je, kaže, ozbiljnost, marljivost i veliko zalaganje tom putu. Zato kažu učenjaci, čudim se, kaže čovjeku koji žudi za a spava i čudim se, kaže, onome koji bježi od a spava. Šta su htjeli kazati? Znači da su lijeni da se ne trude, ne žele, ne skaču, ne ostaju svoju postelju, ne ustaju, ne plaću na kijamu, ne plaću na ruku, ne plaću na seždi, kaskaju, nisu znači ustrajni, ne trude se onako kako treba da se trudi, pa se čude znači, čuje za dženet, ljepote dženeta, on spava jednik. Čuje za strahote džehennema, on spava, ne trudi se, znači ovdje kad se kaže ne trudi se, ne radi dobročinstvo, svaku stvar koja ga vodi, koja ga vodi da bi se sačuvao Žehenema, a da koja ga uvodi u džennet. Koliko je ostalo do jacije? Hoćemo ostati ili ćemo nastaviti? Jesi se umorili? Ova stala morakaba, Znači, onaj ko misli da neće izdržati do kraja može ustati Stalna svijest Allahu te bareke od plodova jeste da usmjerava čovjeka da vodi računa o svom govoru. Šta priča, šta kazuje. Nakon ove, znači, e, e, nakon spoznaje Allah te barek da prati, da motri, da zna stanje, ćemo znati i spoznati ove hadise poslanika sallallahu alijih vseleme u kojima ukazuje na opasnost jezika. U hadisu Debu Hurere koji je vjerodostojan, kaže da je poslanik sallallahu alijih vseleme ispričao priču da su kod Benu Israila bila dva čovjeka i jedan i drugi su se trudili jedan se trudi u hajru, a drugi se trudi da učini loše djelo. Kada bi god ovaj koji se trudio u hajru i dobru, u vjeri, ugledao ovoga da čini loše, kazao mu prekini, mrsko. Dok nije došao jedan trenutak, jedan dan, kada ga je ugledao čini loše, pa mu kaže prekini, a on kaže dobro je, dosti mi je i tebe i tvoj govora, ko što danas govori, jel? Ostavi, kaže, mene i moga gospodara. To je znači ovakav način, kako je kazao, razljutilo osobu koja je radila hajr. Pa kaže tako mi Allaha, Allah ti neće oprostiti i Allah će te uvesti u džehennem, nikad te neće uvesti u džennet. Nakon toga, kaže poslanik sallam, Allah on uzeo dušu i dobrom i lošim. Pa su došli pred gospodara Tebare Kretala. Pa je upitao ovog prvo dobro, ne ovog loših, prvo dobro. Kaže, šta te je navelo da li imaš spoznaju i znanje o meni i da li posjeduješ ono što ja posjedim u svojoj moći. Pa da tako kažeš. Pogledajte znači što znači kazati riječi bez znanja. A ovdje se misli, da li ti znaš, da li imaš spoznaju, da li smo zaista spoznao onako kako dolikuje, da si spoznao moj rahmet, moju milost, moju moć, da ja kažem koga hoću, da ja nagrađujem koga hoću. On nije odgovorio, Zatim je pozvao drugog koji je kaskao, znači radio, činio loše. Kaže, uvedite ga u džennet iz moje milosti. A naredio melecima da baci ovo koji je radio dobro, kaj bacite ga u džehennem. I zatim Ebu Hureyre kaže, nakon toga, poznata rečenica, kaj tako mi Allaha, tako je onoga u čijoj ruci moja duša, izgovorio je riječi koje su uništile njegov dunjavuk i njegov ahiret. Znate, to nije znači jednostavno. Ovaj eh, hadis eh, Šeji Albani, rahimahullah, smatra vjerodostojnim, bilježi ga eh, Ahmed i Abu Dawud. Jednu riječ je izgovorio tako tešku, tako krupnu, da Ebu Hurere je tako mi onoga je ruci moja duša, da je ta riječ upropasila, te riječi su upropasile njegov i njegova ahiret. Znači koliko se mi danas upuštamo da izgovaramo riječi i bez znanja, i olahko, i optužujemo, i kazujemo, treba se čovjek pripazi da vidi. A kako će se pripasti ako bude imao stalnu svijest Allah te te da pa se trudi da govori samo ono što je hajr. Zašto? to što u drugom hadisku bilježi muslim, kaže poslanik Allahu alijih veseleme, ako ne govoriš hajr, onda šuti. Znači čovjek treba samo ako misli da je hajr, da je dobro da se trudi da priča. U ako nema koriste njegovog govora, treba da, da šuti, da vrlo malo priča. Jer onaj koji Ovdje je puno šutio, kažu takav će uspjeti, tako učenjaci kažu. Onaj koji mnogo šuti, kaže, on ima šansu da uspije. Jer sve što kažeš, sve što izađe, na sudnjem dan moraš da odgovaraš za te riječi koje si kazao. Šta si mislio, šta si, e, kako je znanje koje je znači, proizašlo iz toga, a te kakve su posljedice ako si krivo nekom nešto kazao, optužio ili rekao. Zatim u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, zaista rob nekada izgovori neku riječ ne obraćajući pažnju prema njoj niti neki veliki značaj. A ta riječ bude od hajra, pa mu kaže Allah tom riječi podigne, kaže deređe, velike u A nekada kaže riječ, ne obraćajući važnost i značaj prema njoj, a Allah zbog te riječi baci u dubine džehennema. I ova hadis je U rivajetu Tirmizija kaže da kada izgovori tu lošu riječ, ne znajući da je loša, ne smatrajući je da je loša, kaj bit će sebe da bude bačen 70 godina u džehennem. Sad pomislite za jednu riječ poslanik sallallahu alihi wasallam ukazuje. Kako onda čovjek treba biti svjestan, a ta svijest mu neće doći tek tako, osim ako ne bude imao svijest Allahu subhanahu ta'ala da motri, da gleda i da pazi. Tako da čovjek kada je svjestan Allahu subhanahu tela, njegove veličine, njegovog savršenog nadzora, a bibi, muslimani će biti mirno od tebe onda ti je jasan hadis. Musliman je onaj od koga su mirni, drugi musliman čega, od njegovog jezika, njegovih ruku. To je pravi musliman, onaj koji je shvatio, znači Allah te barike ve ta'ala kroz njegova lijepa imena je savršena, savršena svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala, znači god nema ajeta gotovo u Kur'anu da ne spominje ime ili savršeno svojstvo. Ukazuju sve na njegovo te barike savršenu, savršenu veličinu. Tako da čovjek treba da vodi pažnju a ova morakaba kažemo da je rezultat i plod spoznaje ovog imena da ćeš, prati, da ćeš voti računa o svojim riječima, o svom govoru. A znam se tek o, hutbama. Znači, kada pričaš ljudima po sat i dva vremena napadajući drugi, koliko se tu riječi kaže sa kojima gospodar te bare kretala nije zadovoljan. Ne hudba, ne mislim hudba, je rekao na Vimbera priča. Sjelo, obraćaš se, pričaš, na ulici, u autu, kod komšije, kod prijatelja. Danas, znači, puno pričam, a vrlo malo vodimo računa o tim riječima za koje ćemo odgovarati pred Allahom te bareke, te bareke Zatim je ova ista murakaba sebe da čovjek ostavi griješenje. Da ostavi griješenje. Kada znači si svjestan Allah subhanahu tela njegove veličine, njegovog savršenog nadzora, to te sprečava činiš grije. Zbog čega? Zato što učenjaci kažu, kada čovjek uradi grije, uradi grije, a zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da zna njegovo stanje. Znači, poput vjernika, radi čovjek grije, nešto negira, nego zna Allah ga vidi, let, šetan, strast, uradi grije. Kaže, i zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi, pa kažu, ima li hrabrijeg od takvog koji čini grije, a svjestan je Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, kakvu hrabrost trebaš da imaš da uradiš grije, a svjestan ste Allah njegove veličine. A kažu isto vrijeme, a ima li, kaže, e, čovjeka da je u težoj situaciji od njega, znaš, zato što je opasnost velika da ga u tom trenutku dok čini taj grijeh može kazniti. S druge strane kaže, čovjek nekada učini grije ili ima ljudi koji rade grije i vjeruju da je Allah te barek vetala ne Pa kažu, ima li većeg nevjernika od takvog? Znači, dok radiš grijeh, da ima svi za tela ne Znači nema većeg nevjernika, negirao se Allah te bareke ta njegovo prisustvo, njegovo znanje, njegovu moć, njegov nadzor. Kaže ima li većeg nevjernika od tako. I to dokazuju kuranski majke da takvi ljudi postoje. Djelašan kaže Jestahfune mine nasi mine Allahi wa huwa ma'hum idh ma la mine al Kažu, ovdje kažu, oni se kriju od Allaha te bareke ve ta'ala Znači, kriju se od Allaha, ne znajući da se kriju u smislu tom, nego prikrivaju se i od ljudi da ih ljudi ne vidi. I onda zanoće i govori riječi ili smišljaju riječi sa kojima gospoda nije zadovoljan. Jestahfune mine nas. Kriju se od takvi. A ke vola jestahfune min Allah. A ne kriju se od Allaha te barek. Odnosno, e, ne smatraju da Jela Đelešanu uvidi, nego misli, ako ga čovjek vidi, pa će se sakriti od njega, razumijete, i učiniti grije. A zaboravi Allah te barek da vidi i njega i vidi toga od koga se krije i sve, da ima savršen nadzor. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَرُونَ مُحِيطًا A zaista Allah Đelešanu je taj koji svojim znanjem sve obuhvata. Znači, postoje ljudi koji rade grijeh i čine grijeh krijući se od ljudi, a ne kriju se od Allaha, jer nisu svjesni Allaha te bareke da ih vidi, nego misli da ga samo čovjek može vidjeti a izostavi onoga koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio stvorenja, to je stvoritelj gospodara, e, stvoritelj stvorenja, gospodar Tebare Kevetala. Zatim hadis poslanika sallallahu alejhi Seubana gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve zaista kaže znam je ovo hadis koji je pravo opasa po pitanju nas i e, čovjek treba se pripazi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem doista poznajem ljude hadis je doista poznajem ljude i svog umeta koji će doći na sudnjem danu s dobrim dijelima poput brda. Tako će imati dobrih dijela. Međutim, kaže poslanik sa oselem, Allah će Đelešanu pretvoriti sva ta njihova dobra djela u prašinu. Kaže Sauban, pogledajte ashabe, kaže Allahu poslaniće, opiši nam te ljude, ko su ti ljudi? Da nam malo približi njihovu sliku, kaže, kako bi se mogli sačuvati da ne budemo takvi. Kaže poslanik Allahu alihi to su vaša braća, to su vaša braća, vašeg groda, noću klanjaju poput vas. Noću klanjaju poput vas. Znate šta je noću klanjati poput vas? Kijan. Znači tako rade dobra djela. Dan i noć. Međutim, kaže poslanik, ali kada se osami, ali kada se osami sa Allahovim zabranama, prekriši. Razumijete? Znači, osoba radi dobra djela, čini dobra djela. Međutim, kada se osami i takav što je radio ta dobra djela, toliko će se toga nakupiti na sakuplja da će biti poput brda na sudnjem danu. Ali će on, sve se pretvoriti u prašinu. Zbog čega što je ista ta osoba, kada se osami, kada ga niko ne vidi, a Allah ga vidi, počne raditi haram. Počne raditi zabranjenu stvar. I ovaj hadis je vjerodostojan. I ovaj hadis znači, je velika prijetnja svakom vjerniku koji ide stazom Islama, koji je odlučio da sa stazom Islama, da ne bi bio od onih koji pred ljudima rade i od ljudi se plaše da urade, kažu učenjaci, to su danas oni koji idu džematom, ulicom, djevojke, sve on obara pogled, ne gleda, razumijete. A kad je sam, razumijete, kamata kad je u društvu, bože, sad ću ja tu uđe kuću na kamatu, auto je to. Međutim, kad ode samo banku, tamo potpiše, ja, niko ne zna. Ali Allah Đelšanu zna. To znači takve osobe koje klanjaju i rade dobra djela, međutim kad se osam jahi prekriši i krši Allahove te bareke, te bareke ve zabrane. Zato molimo Allah Đelešanu da sačuva naša dobra djela, da nas učini pravim iskrenim vjernicima sa kojima on te bareke je tala zadovoljan, da nam podari pravi istinski iman, vjerovanju Allah te i je kao da ga vidimo, iako ga ne vidimo, on nas zaista vidi da smo uvijek znači ti koji su svjesni Allah subhanahu wa ta'ala, njegove veličini, da smo ti koji se trude da rade dobra djela, da izbjegavaju loša djela, da oprosti nama našim roditeljima, da zbliži naša srca, ujedini naše safove, da popravi stanje umeta u čitavom svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u Kabulu ovo što smo kazali, da svima nama oprosti, da nas uvede u džennet, jer Allah Đelešanu za trudbenike, oni koji se budu trudili, radu dobra djela na Dunjalku, kaže hel za ul ihsani illa ihsan. Da li za dobro djelo slijedi išta drugo osim nagrada kod Allaha te bareke ve i završimo sa kuranskim ajetom gdje Allah on kaže: "Wa tawakkal aziz azizir rahim." Ti se osloni na onoga koji je moćni i milostivi. To je za sve nas. Zatim kaže: "Alladhi yaraka hina taqum." I onaj koji te vidi kada ustaješ. Uvijek te prati gospodar te taala wa taqallubaka fi sajidin I tvoje pregibanje sa onim koji čini sećdu u svim tim trenucima te prati i vidi innahu huwa samiul alim zaista je on taj koji se čuje i koji sve vidi subhanak allahumma hamdika shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan